Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է, հաղորդման հյուրը մոմագործ Տաթևի Գասպարյանը։ Ձեռագործ աշխատանքն օրեցօր ավելի ու ավելի մեծ պահանջարկ է ձեռք բերում։ Ինքնատիպ զարդերն ու դեկորատիվ տարերն ընդամենը մի փոքր մասն են այն ամենի, ինչ մարդիկ ստեղծում են իրենց ձեռքերով։ շատ են եւ ձեռագործ իրերը եւ ձեռագործությամբ զբաղվողները։ Այսօր ես կպատմեմ մոմագործությամբ զբաղվող Տաթևիկի մասին երիտասարդ գործարարին պատահմամբ հանդիպեցի։ Չգիտեի, որ Տաթևիկը հետաքրքրված է բիզնեսով։ Երկար զրույցից հետո պարզ դարձավ, որ երիտասարդ աղջիկը լուրջ հեռանկարներ ունի գործարար ոլորտում։ Տաթևիկի առաջին քայլերը հուսադրող են։ Ահա թե ինչու սկսնագործարարը պատրաստվում է ավելի հստակ քայլերով առաջ ընթանալ։ Ինչով գրավեց մոմագործությունը մեր հաղորդման հերոսուհուն։ Ինչու որոշեց զբաղվել հենց այս գործով։ Մեծ զրույցում իմ զրուցակցուհին մանրամասն ներկայացրեց գործն սկսելու բոլոր պատճառները նախ online տարածում չունի Արցախում, երկրորդ չի պահանջում հատուկ տեխնոլոգիաներ, փոխարենը պահանջում է հատուկ հմտություններ, մեղմ ժպտալով ասում է մոմագործը։ Թեկուզ հարցնում է Տաթևիկին, ինչու է որոշել զբաղվել հենց մոմագործությամբ, ինքս նրան այլ ոլորտում չի էլ պատկերացնում։ Այդքան նուրբ ու զգայուն աղջնակը թերևս այլ գործ չեր ընտրի։ Ասում է, մոմագործությամբ զբաղվելը նրա հոգուն անչափ հաճելի է։ Մոմերի դյութիչ աշխարը միանգամից գրավեց ինձ։ Մարտիկ մոմեր գնում են տարբեր պատճառներով։ Տաթևիկը մտածեց, որ պարարտ ոլորտ է բիզնեսի համար։ Միակ բանը, որ աղջկան ստիպեց երկար մտածել, ինչպիսի մոմեր պիտի ընտրի, քանի որ նրանց տեսակները շատ են։ Յուրաքանչյուրն ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը այնպես որ ավելի լավ է իմանալ, թե որ մոմն է ճիշտ բիզնեսի համար երկարաժամկետ հեռանկարում գործարար կյանք մտել եք բոլորովին վերջերս։ Նախ սկսենք նրանից գործարար ոլորտը ինչով գրավեց ձեզ եւ ինչու որոշեցիք զբաղվել հենց այն գործով, ինչով զբաղվում եք։ Ինչու ընտրեցի հենց մոմագործությունը, քանի որ այն իմ համար շատ հոգեհարազատ հոբի էր դարձել, այսինքն ես տանը միշտ պատրաստում էի, փորձում էի պատրաստել մոմեր եւ հիմնականում ասոցացնում էի մոմերը բուրմունքի եւ դաշտ մշտային ծաղիկների հետ, այնուհետև վերելք ծրագրի շրջանակներում, որը տեղի ունեցավ 2 տարի առաջ, ես նույնպես մասնակցեցի, ներգրավեցի եւ այդ ընթացքում դասընթացներ տարբեր տեղի ունեցան, մասնակցեցի դասընթացներին, հետո վերջնական փուլում, երբ պետք է մտնեի բիզնես ճամբարի մեջ, պետք է ներկայացնեի բիզնես ծրագիր, այսինքն առանց բիզնես ծրագիրը ներկայացնելու հնարավոր չէր մտնել ճամբար եւ որոշեցի որոշեցի, որ հենց պետք է մոմագործության բիզնեսը մշակեմ, պլան պատրաստեմ եւ հենց դրանով էլ ներկայանամ ու ներկայացնեմ իմ ծրագիրը։ Ինչու մոմագործություն։ Մոմագործություն, քանի որ ուսումնասիրելով մեր շուկան, ես տեսա, որ այստեղ շատ քիչ է հոտավետ մոմերը, չնայած կան էլ, բայց տեսականի այդքան էլ չկա, եւ որոշեցի, որ հենց պետք է մոմագործությունը դնենք այստեղ եւ այդ մեր շուկայում ճիշտ է պահանջարկը հնարավոր է որ չկա, սակայն չեմ էլ կարող ասել որ չկա, որովհետև այդ բիզնեսում արդեն աշխատելով տեսնում եմ, որ ահագին էլ կա եւ հենց տեղացիները նույնպես օգտվում են դրանից, ինչպես նաեւ սփյուռքահայության մեջ արդեն շատ սիրված է այդ մոմերը որպես հուշնվեր վերցնել եւ դա լավագույն նվերն է տալ մարդկանց որպես հուշանվեր եւ իմ բոլոր մոմերը հոտ բուրումնավետ են, ես պատրաստում եմ բուրումնավետ մոմեր ու նաև խառնելով ծաղիկներ, արցախյան դաշտավայրային ծաղիկները։ Այն ձեր գործի մասին մի քիչ մանրամասն պատմեք, որ เป զի ռադիոյն կնդիրները ավելի պատկերացում կազմեն, ինչպես եք պատրաստում։ Լավ, ուրեմն մի փոքր մանրամասնեմ ես մոմագործության արվեստը, ես այն համարում եմ արվեստ քանի որ մի քիչ ժամանակատար է այն, ներվերը տհանգստացնում, սթրեսից է հանում, այսինքն դրա շնորհիվ դա իմ համար երկար ժամանակ եղել էր հոբի եւ ես ինչ որ բիզնեսում դնելու կամ այդպես գումար վաստակելու ընդհանրապես մտադրություն չունեի։ Սակայն երկար ժամանակ արդեն աշխատելով որոշեցի, որ ինչու չէ եւ պետք է նաեւ այդ տեսանկյունից նայել։ Ուրեմն մոմա պատրաստումը սկսում ենք հումքից, այսինքն կան հումքի հալեցումից։ Հումքը հիմնականում լինում է ոսկ, ոսկի հումք, սոյայի հումք եւ պարաֆին, որը ամենատարածվածն է, քանի որ պարաֆինը ամենաէժանն է, ամենատարածված ձևն է եւ դրանով հեշտ է ֆորմաներ ստանալը։ Հումքը վերցնում ենք, լցնում համապատասխան տարայի մեջ, որտեղ որ պետք է հալի մոմը, հավանաբար իր ջերմաստիճանում պետք է հալի մոմը, այնուհետև երբ այդ ամենը հալում է, դրան ավելացնում ենք մեր նախընտրած բուրմունք, մուտքը, ավելացնում ենք գույնը, եթե ցանկանում ենք, ինչ գույնի որ լինում է, հետո արդեն թեթև հալեցված այդ մոմը ավելացնում ենք տարաների մեջ կամ էլ լցնում ենք մոլդերի մեջ սիլիկոնե, որպեսզի ստանանք մեր ցանկացած ուզած ֆորման։ Եվ որից հետո պետք է մոմը մի լավ սառչի, կարող ենք սառեցնել սառնարանի միջոցով, կարող ենք նաև սառեցնել սովորական տնային պայմաններում։ Հետո արդեն զգուշությամբ հանում ենք մոլդից ամեն ամենանուրբ աշխատանքը հենց դա է, որպեսի չվնասվի հանկարծ մոմը, եւ եթե մի փոքր շուտ ենք վերցնում, դուրս ենք հանում, ապա մոմը կարող է եւ կոտրվել։ Դրա համար մոմ պատրաստելը շատ նուրբ աշխատանք է եւ պետք է նրբորեն մոտենալ դրան։ Որքանով ես հասկացա, այդ մոմերը դուք արդեն սպառում եք արտ երկրում, ինչպես դուք նշեցիք, Սփյուռքահարի մեր հայրենակիցները եւս օգտվում են ինչպես եղավ այդ համագործակցությունը եւ նաեւ մի փոքր սպառման շուկաների Ղարաբաղի մասին խոսեք։ Այո, արդեն նրբաստեղծի նաև խոսեմ իմ լոգոյի եւ բրենդինգի մասին։ Սկզբից ես անվանումը տվել էի նրբաստեղծ, հետո արդեն երբ որ տեսա, որ Սփյուռքահայերը մի քիչ դժվարությամբ են արտասանում այդ հայկական անվանումը, փոխեցի եւ տրվեցի պարզապես mom, mom candles, այսինքն mom բառը հենց դա ասոցացնում է մոմի հումքերի տարբեր այդ անունների առաջին տառերի միասնությունը, մոմը, որը շատ շատ տարածված է եւ տարբեր լեզուներում էլ այդպես է հենց հնչում։ Այո, իմ այդ աշխատանքը տարածվել է նաև Սփյուռքահայերի մեջ։ Համագործակիցներս հիմնականում վերելք ծրագրի շրջանակներում եմ ձեռք բերել, այսինքն այդ ժամանակ իմ մենթորների եւ շատ այլ ընկերների հետ համագործակցելով, նրանց բարեկամներին, նրանց ընկերներին խորհուրդ տալով եւս հասանելի դարձավ, ինչպես նաև ունենք Instagram-յան եւ Facebook-յան կայքեր, որի շնորհիվ նույնպես տարածվեց եւ մարդկանց արդեն ավելի շատ մարդկության ընդլայնվեց եւ հասանելի դարձավ մեր մոմերը։ Իսկ տեղական շուկայում տեղական շուկայում նույնպես ունենք մեծ պահանջարկ։ Հիմնականում տեղացիները իրենց հարսանիքների, նշանդրեկների ժամանակ որպես տարոս են վերցնում այդ մոմերը, որը որ լավագույն ինձ թվում է տարոսն է տալ փոխանցել բարի կամեցողներին։ Ես գիտեմ նաև, որ դուք առաջկայում ունեք նոր ծրագրեր, քիչ կիսվեք ինչ ծրագրեր են։ Նաև առաջիկայում ունեմ ծրագրեր, այո, որոնք որ դեռևս չեմ մշակել, չեմ հղկել, սակայն ցանկանում եմ դրա հետ զուգահեռ նաև դրանք մշակել, այսինքն ուզում եմ նաև օճառագործությունը նույնպես օճառագործության մեջ հմտանալ, զարգանալ, որը մի քիչ բայց ավելի բարդ բարդ աշխատանք է, քանի որ այն հենց միանգամից մարդու մարմնի մաշկի հետ է կապված եւ մի քիչ ռիսկային ու դժվար է, դրա համար պետք է նախ եւ առաջ սովորել, ինչ որ դասընթացների գնալ, այնուհետեւ փորձել նույնպես օճառագործություն եւ օճառներ պատրաստել, ելի ցանկանում եմ արցախյան տեղական խոտաբույսերից պատրաստել, քանի որ մեր բուժիչ խոտերը ես հիմնականում մեծ այդ խոտաբույսեր ուսումնասիրել եմ, որոնք որ աճում են հենց Արցախում եւ բացում է որ դրանք շատ օգտակար են եւ շատ բուժիչ են։ Հենց ուզում եմ որ այդ մեր օգտակար ու բուժիչ խոտերից պատրաստել այնպիսի օճառներ, ուսումնասիրել, որոնք մարդու մաշկին եւ օրգանիզմին վնաս չեն պատճառի։ Հետաքրքրվել եք, ասենք, պահանջարկ կա Ճիշտն ասած, այդքան էլ չեմ հետաքրքրվել, սակայն պահանջարկը, այո, ինձ թվում է կլինի, որովհետև հիմա հենց ես անձամբ շատ եմ հետաքրքրվել եւ փորձում եի այդպիսի օճառներ ձեռք բերել։ Ընդամենը Հայաստանում մի քանի շուկաներ կային, ովքեր արտադրում էին դրանք, այսինքն անհատ անձինք էին, ովքեր արտադրում էին եւ նրանց հետ պես խոսելով, նրանցից տեղեկություններ եւ օգտակար խորհուրդներ վերցնելով, ինձ թվում է շուտով կարող ենք հենց դա նույնպես իրագործել գործել Արցախում։ Փաստորեն չկա այդ բիզնեսը Արցախում, որքանով ես հասկացա։ Ոչ, չկա, այսինքն երբ ես ուսումնասիրել էի, դեռ այդպիսի բիզնես չկա այստեղ գրանցված։ Դե ինչ Տաթև ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, իսկ ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն ինձ անդրադառնալու իմ աշխատանքը գնահատելու համար։ Սպառողների քանակն օրեցօր ավելանում է հատկապես բուրավետ մոմեր են պահանջում։ Մոմերը հաջող օգտագործվում են նաև զարդարման համար, ինտերիերն ավելի հարմարավետ դարձնելով։ Տաթևիկը վստահ է, որ մոմագործությունը շահութաբեր եւ կարևոր բիզնես է։ Իսկ ով չի սիրում թաց երեկոները, թարթող լույս դիտել կամ վաղ հաճելի բուրմունք զգալ։ Այսպեսին էր գործարն Արցախն այսօր։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։